Penaud, ma kon Na ke Ha ah bon Ya, on ke mes trevia la passa, tapet meus an nou et meus an. Di me as louzeia Gio, me betek bremañ in kebe gwal le fedus. Penaud, ma kon Na ke Ha ah bon Ya, on ke mes trevia la passa, tapet meus an nou et meus an. Di me as louzeia Gio, me betek bremañ ni kebe gwal e